บุ๊กทูแปดสิบสี่อัสตุนเดสมิดเชตรีอดีตการสี่ปากาตเนเชตรีอ่านลาสซีผมอ่านแล้ว เอสลาสซีอยู่ ผมอ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้ว Es izlasīju visu romānu. เข้าใจ Saprast. ผมเข้าใจแล้ว Es sapratu. ผมเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว Es sapratu visu tekstu. ตอบ atbildēt ผมตอบแล้ว es atbildēju ผมตอบคำถามทั้งหมดแล้ว es atbildēju uz visiem jautājumiem ผมทราบแล้ว ผมได้ทราบแล้ว es to zinu es to zināju ผมเขียน ผมได้เขียนแล้ว Es to rakstu, es to uzrakstīju. ผมได้ยิน ผมเคยได้ยินแล้ว Es to dzirdu, es to dzirdēju. ผมกำลังรับ ผมได้รับแล้ว Es to nesu, es to atnesu. ผมกำลังนำมา ผมได้นำมาแล้ว Es to nesu es to atnesu ผมซื้อ ผมได้ซื้อแล้ว Es to pērku es to nopirku ผมคาดไว้ว่า ผมได้คาดไว้แล้วว่า Es to gaidu es to gaidīju ผมอธิบาย ผมได้อธิบายแล้ว Es to paskaidroju Es to paskaidroju ผมรู้ ผมรู้แล้ว Es to pazīstu Es to pazinu